is nou ingeskakel by Net Radio SA, Net Radio SA. En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.worldwideweb.netradiosa.co.za En jy is baie welkom, of jy nou hier in Suid-Afrika is, en hier luister en of jy in die buitenland ingeskakel is, jy is altyd ewe ewe welkom. Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, die stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika. En ons program is oordenking, oordenking, ons bedink, oordink, bepyns, mediteer, oor die woord van God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Want sy woord is vir ons die lewe. Sonder God se woord is daar eintlik nie lewe nie. Alles wat bestaan kom uit God se woord. God het alles in aansyn geroep en hy onderhou alles, hy onderhou vir my en vir jou ook, nou terwijl ons hier sit, of staan, of le, en asemal, en, sonder om, het niks ontstaan, wat ontstaan het nie. So ons is van God, helemaal totaal en al afhankelijk, soos in totaal en al afhankelijk. En omdat ons van hom afhankelijk is, wil ek vraag dat ons ons oordenking oor Godse woord in gebed sal begin. Vader, baie baie dankie. Dankie vir een groot, groot, wonderlijke voorrecht. Net om te kan lewe en om deel te kan wees van u groot, wonderlijke raadsplan. Voor die feit dat u ons uit die duisternis uitgeruk het en ons oorgebring het na die wonderbare licht van u self. Vanuit die dood na die lewe. En baie dankie dat ons nou vanavond of ochend wat die tyd ons nou ook al luister na hierdie uitsending. Baie dankie dat ons kan hoor dat ons gezondheid het, daar die mate van gezondheid dat ons nog kan luister, dat ons nog tyd kan uitkoop. Dankie dat u vir ons nog tyd gee, dat u hier die nieuwe dag vir ons gemaakt het, en dat ons nou kan luister na u skippende, herskippende woord wat ook bezig is om alles wat verkeerd gegaan het, vanaf die dag van Adam en Eva, om dit alles te restaureer in ons, so dat ons gereed kan wees, om vanuit hierdie tydelike bestaan, ewige bestaan, saam met u, te kan leef tot in alle ewigheid. Wat een wonderlijke, kostbare gedachte is dit nie. Heere ons vraag, dat u ons gedachte sal gevangen neem, help ons om rustig te wees, Geef vir ons asjeblief u rustigheid, die rustigheid wat alle, alle, alle, alle verstand te boven gaan, omdat u self die God van vrede is. Bid dat u ons sal kalmeer, rustig sal maak, ontvankelijk sal maak vir u woord, so ons u woord sal kan hoor, verstaan, verstaan, kan inneem, kan onthou, so dat u ons weer daaraan kan herinner, en dat u woord in ons ingang sal vind, omdat u woord levend en krachtig is, skerper as enige twee snijdende swaard, wat deerdring tot die scheiding van siel en gees en gewrugte en murg en beoordelaar is van die gedagtes van die hart, Heere, baie dankie, vir hierdie oomblikke dan, rondom die woord, en hierdie specifieke onderwerp, waar die oorkoepelende gedachte vir ons gaan oor die bruid van Jezus Christus die Seen, is ons hier dan bezig met die onderafdeling van die weg van zaligheid, die weg wat in die ganse woord aangeteken staan, maar waar die by die Hebraer briefskryver vir ons een bykie tot stilstand roep en vir ons sê om sekere dinge nie oor en oor te probeer doen nie, maar om voor te gaan. En ons weet ook dat hy sê ons kan maar net voortgaan as hy ons toelaat. Daarom kom vraag ons dat hy ons sal neem by ons swak hand. Bid om vergifnis van ons sondes bid dat hy ons waardig sal ag om achter die voorhangsel in te mag gaan, en dat hy daar met ons bezig kan raak. Vanuit die persoon van Jezus Christus en God die Heilige Gees. Baie dankie vir die voorrecht dan, Vader, want ons bid dit in Jezus' sy kostbare naam. Amen. Het is vir ons nodig om rustig te wees, daar die rustigheid wat van God afkomstig is, dat ons lichaam en siel sal ontspan, dat ons gees na vore sal tree, soos die Maranatha sangers dit ook hier vir ons syngt. set my spirit free that I might worship thee. Set my spirit free that I might praise luister na Net Radio SA en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika by ons program Oordenking waarin ons Godse woord oordink en dan specifiek juis hier waar ek stilstaan omdat dit belangrijk is om hier stil te staan by Hebreers hoofstuk 6 en ek lees nou vanuit die 26 translations dat ek verduidelik weer die 26 translations bestaan uit 26 verskillende vertalings nou elke keer begin die vertaling soos nou in Hebreus hoofdstuk 6 vers 1 met die King James vertaling en dan elke ander vertaling wat verskil. So elke keer is dit vers, vers 1 en of een gedeelte van vers 1 en dan is daar onder dit al die verskillende vertalings wat daarmee verskil. Omdou as dit nie verskil nie, dan sal dit nou nie aanbring nie, want dit maak nie sin nie. Dit is net waar dit verskil, net om vir ons te help om diepte te geef ten aansiene, aansien van so'n belangrike hoofdstuk en hier die onderwerp soos hierdie. Daarna sal ek, as ons nog tyd het, dink nie, mis lyk my, gaan dit dalk nie doen nie, maar ek wil graag op stadium, dan is dit nie vanavond, dus ek begin by die Griekse tekst en dit ook lees, nou nie dat ek dink dat jy nou Grieks verstaan nie, maar om elke keer dit maar direct dan te vertaal en te kyk na die directe vertaling van uit die Griekse tekst. Hebreus, hoofdstuk 6 vers 1, Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, wherefore leaving the doctrine of the first principles of Christ, Wherefore dismissing the elementary discourse concerning the Christ. Therefore leaving elementary instruction about Christ. Therefore let us leave behind the elementary teaching about the Christ. So then let us once for all quit the elementary teaching. So let us get beyond the teaching of the elementary doctrines of Christ. Leaving elementary Christian doctrine behind, let us then stop discussing the rudiments of Christianity. We must leave on one side then all discussion of our first lessons in Christ. Therefore let us go on and get past the elementary stage in the teaching and doctrine of Christ. Let us go on unto perfection. Let us press on into perfection. Let us be born along toward what is mature and continue progressing toward maturity. Let us pass on then to what is mature and to go forward to adult understanding. But let us go on to be mature and pass on to our full growth. Let us advance to mature manhood, not laying again the foundation, not again a foundation laying down, and not be continually re-laying a foundation. Let us stop relaying a foundation. Let us not lay over and over again the foundation truth. And then he continues, and, and then he names all of this, of repentance from dead works, and of faith toward God, that is the turning of the heart from dead works and faith in God, of repentance from lifeless works and the faith in God, of repentance for a lifeless formality of faith in God, and of repentance from deadness of our former ways of repentance from works that mean only death. The change of heart, which turns away from lifeless observances, the faith which turns towards God. And then he names it. He continues with this. Of the doctrine of baptism, and of laying on of hands, of teaching of immersion, or of teaching about ceremonial washings, by instruction about cleansing rites, with instruction about ablutions, instructions about the different kinds of baptisms, baptism, instruction, and laying on of hands. Teaching concerning baptism and the laying on of hands. And the resurrection of the dead and of eternal judgment. Raising the dead and everlasting judgment. And final judgment, and of judgment age abiding, and our sentence in eternity, and eternal punishment. And this we will do if God permit. Yes, and with God's help, we will. With God's permission, we will take this step. And advance, we will, if God permits us to do so. The Lord willing, we will go on now to other things. We will now proceed to to advanced teaching. Nou ek vertrou dat hier die voorlesing uit die 26 translations gehelp het, maar dat daar meer diepte vir ons na vore sal kom en omdat die tyd ons nou nie gaan toelaat nie, omdat hierdie sessies wat ek aanbied maar net 30 minuut is, ek wil nie langer eindelijk as 30 minuut op een keer hierdie diep onderrug doen nie. Kijk ons na die Afrikaans en dan gaan ek myself as een voorbeeld voorhou rondom hierdie eerste beginsels. Praat dus van die eerste beginsels, en die heel eerste wat hier genoem word is bekering. Bekering uit dooie werke. Nou, bekering, Griekse woord metanoeo, beteken om anders te dink, om jou denken te verander, soos wat ons dit soms as een sip opskrif gebruik het van nieuwe wijn in nieuwe wijnsakke. Want die Heer Jezus het gesê, mens kan nie nieuwe wijn new teachings dan, nieuwe onderrug, in ou wijnzakke, dit wil sê, in ou paradigmas waarby ons nou geleer het, om daarby te staan nie, want dan gaan die wijnzakke gaan dan skeur, en dan is alles daarmee heen, dan is die wijnzak daarmee heen, en die nieuwe wijn is ook daarmee heen. So een mens moet daarvoor gereed wees, En dit begin dan by bekering, om anders te dink, en een mens moet elke dag in jou denken vernieuwe word. Elke dag moet jy nieuwe paradigmas kan aanvat, en kan akkomodeer, want anders raak een mens verstok. En Godse woord is nie verstok nie, Godse woord is levend, is krachtig. Dit is soos strome van levende water, en ou paradigma sal het net nie kan vat nie. Want dan sal ons maar bly by die eerste beginsels en dit maar oor en oor en oor doen, omdat ons nou dan verstok geraak het, voor kramp geraak het in ons denken. So die heel eerste bekering, en ek kan dit onthou, dat dit met my gebeur het, dat ek eindelijk nie iemand was wat werkelijk waar in die christelike godsdienst geïnteresseerd was om daar een oorgave te maak soos wat ek geluister het in die prediking en jou sonde voor God te belei en te vraag om vergifnis daarvoor en dan in een nieuwe lewe te wandel. Al dit het ek probeer sy stap, maar Godse gees, prijs die Heere, Jy het anhou trek aan my, anhou trek aan my, totdat daar die dag aangebreek het, dat ek kon reageer op een evangelie boodskap, en ek saam met een prediker kon gaan kniel, op my knie by hom staan, en hy my voorgegaan het in gebed, en my geleid het en my gehelp het, so dat ek my sonde en die toestand van sonde, want alle mense is sondaars, Krif sê dit, sê as jy sê dat jy geen sonde het nie, mislui jy jouself en die waarheid is nie in jou nie. Daar kom dus een dag in een mense leven dat jy dit sal moet doen. Sommige mense dink omdat hulle nou in die kerk groot geword het, as het ware groot geword het, en sondagskoolkinders en sondagskool toe gegaan het, later maar net ingeval het, en hy is jy maar somme net een lidmaat, dit werk nie so nie. Daar kom een dag van bekering, willens en wetens, waarin jy jou sonde, wat jy van Adam afgeerf het, nie die ou klein goeie kies wat jy nou dink, wat jy nou gedoen het, potloode wat jy gesteel het of wat ook al nie, nee, dit is nie waar oor het gaan nie, dit gaan oor jou natuur wat jy geërf het vanuit die eerste Adam. Daar die natuur moet belei word, daar die natuur moet aan God sy genade opgedra word vir een verandering, so dat daar een totale verandering in jou denken kan plaasvind, metanoe oe, bekering. Dit is waar alles begint. Het dit al in jou lewe gebeur? Kan jy denk aan so'n dag, so'n moment, dat jy dit gedoen het, dat jy reageer het op God, en sy uitnodig om vir jou te sel, was jy sonde soos karlaken, het sal wit word soos wol. Hy sê, kom, dat ons die saak uitmaak, sê die Heere. En ek dan kom, vir daar die groot genade, dat ek dit kon uitmaak. En dan praat hy van dooie werke. Sommige mense, sy godsdienst is net dooie werke. Kom ek geef van een voorbeeld, miskien gaan ons die verder as dit ees kom nie. Jezus sy heel eerste wonderwerk in Kana, daar het ses klipkanne gestaan, toe die wijn opgeraak het by daar die huwelik ceremonie. En Jezus sy hulp ingeroep is, toe vat hy daar die ses kanne en hy sê, maak hulle volk. Harry sês kan hy verteenwoordig rituele, godsdienst, niks seggende godsdienst, lee godsdienst. Daarom het Jezus gesê, maak het vol water. Water is meeste van die tyd in die woord van God, een symbool van die Heilige Gees. En dan het Jezus dit verander in wijn, wat ook in die skrif verander een symbool is van die bloed van Jezus Christus. Omdat ons sê, ons belei die bloed van Jezus Christus sy Seen, reinig ons van alle sonde. Dis iets wat oor een mens moet mediteer. Hoe is dit dan nou dat Godse bloed in Jezus Christus, hoe kan dit my nou reinig, hoe gebeur dit nou, wat is nou die proces daaraan verbonden? Dit kan nie maar net een beleidenis wees wat ek uitspreek nie. Dit moet die werkelijkheid, Godse woord en God Godse godsdienst is een werkelijkheid, dit is een levenswijse, dit is nie een klom dogma in jou kop nie. Dit is dinge wat ek en jy doen en elke dag leef. Nie een dubbele soort van manier van leef nie, maar een leven soos wat Godse woord het aan ons voorhou, gewerk dier die geest van die Heere, en die verandering van DNA wat binnen in my plaas vind, so dat ek al hoe meer aan Christus gelijkvormig word, so dat ek gees en siel en lichaam onberispelik bevind mag word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. En is waarom ons weer gaan staan by die Griekse tekst, ek gaan volgende keer kyk en dan die Griekse tekst, ek het hom nou saamgebring, maar ons kon nie so ver vorder nie. Sal ons daarna kyk oor hoe die Griekse tekst hierdie beginsels aan ons voorhou. Namelijk wat begin het by bekering en my geloof in God, die leer van die doop en van die heilige geest doop, die handoplegging, opstanding uit die dode en dan die eeuwige oordeel. En dan onthou en ons sal het doen, as God dit toelaat. Ons weet ons nie is of daar een moore is nie, hoe sal ons dit nou weet? Waarom sê ons gewoonlik TV? Die jou wil lente, so ek sien jou dan nou weer. TV, die jou wil lente, moore, as die Heere sowel daarby is, en shalom, rustige nacht.